для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. няхай етай пойдуць па хатах, сказаў дубаделую паўнаважанаму міканор. Потом разбяромся, А то ж пачалі абрэзваць зямлю, сабралі столькі народу, давесці б да ладу гэтую абрэзку. Правільна, Час дарагі, падтрымаў яго ў паўнаважанай і дубадзел са ўсёй строгасцю загадаў Васілю і Яўхіму. Заўтра, чтоб былі ў сельсавеце рано на расследаванне. Я толькі павінен на некалькі хвілін затрымаць іх, умяшаўся раптам зноў лагодны разам з тым цвёрда упаўнаважаны. Для папярэдняга высвятлення акалічнасцей і прычыну. Ён кіўнуў міканору і дубадзелу: «Прадаўжайце пакуль без мяне. Як толькі людзі пачалі разыходзіцца, дзятліха, якая была прыціхла, прыслухоўваючыся, што кажуць пра лёс Васіля, адразу загаласіла зноў. Зубрыч, як мог дапытаў яе хутка, перабіваючы ківаючы згодна так зразумела мякка казаў што яна ўжо можа ісці дадому а дзятліха аднак не паслухалася пачала лямантаваць зноў і ўпаўнаважаны прыгразіўся што плачам сваім яна толькі пашкодзіць справядліва разабрацца ва ўчынку сына пашкодзіць сыну Услед за гэтаму паўнаважаны таксама ж здагадліва ківаючы, хутка дапытаў сцяпана і старога галушака, таксама дазволіў ісці. Але ніхто з іх, як і Васілёва маці ў сяло не пайшоў, адступіліся толькі на якую сотню крокаў і сталі, назіраючы за тым, што будзе далей. І мне было чуваць, пра што гаварыў паўнаважаны Васілю Яўхіму, але здавалася ім, трымаўся ён з абодвума інакш. Ён не ківаў галавою, а засунуўшы рукі ў кішэню, выпрастаўся важна, строга і ўсе нібы нечым гразіўся, непадступны, нялітасцівы. І дзятліха і глушак не на жар тут стрывожыліся. А ўпаўнаважаны, застаўшыся адзін з васілём і яўхімам, загаварыў не адразу, засунуўшы рукі ў кішэні, пільна аж неяк пранізліва разглядваў спачатку аднаго, потым другога і не спяшаўся выкладваць тое, што таілася ў яго галаве. Доўга-доўга, здавалася абодвум маўчаў, аж трываць цяжка стала маўчанку. Нус, значыць так нарэшце расчапіў губы ўпаўнаважаны самі пачалі землеўпарадкаванне так яухім запярэчыў я не пачынаў ён ко мне ў лес я толькі на сваё дабро ўступіўся было тваё адказаў васіліў васілёў паўдзесяціны цяпер мае а а паўдзесяціны мне выдзелілі гэтыя, адказаў яму Васіль. А якія? Мо такія, якія ты сам выбераш, запытаўся Яўхім. Зубрач, аднак, адрэзаў строга і жорстка. Спыніць спрэчку, ты не дыскусія тут вам. Я дапытваю вас і будзе ласкавы слухаць мяне і адказваць тады, калі я запытаюся. Ён зірнуў на Васіля, і раптам ударыў пытаннем. «Сядзі ўжо!» У Васіля у грудзях пахаладзела. «Ну, чаго маўчыш?» «Мяне адпусцілі!» Ціха сказаў Васіль. «А можам вярнуць назад!» Васіль глядзеў, не пазнаваў у паўнаважанага. Калі тут была на твары усмешка, не твара камень, Ну што? Зноў захацеў туды. Васіль быў разбіты. А ўсё адно, абыраўся ўпаўнаважаны. Што хачу, тое бяру. Законы яму нішто, нуль. Савецкія законы яму не пісаны. Анархізм поўны. Не анархізм, а разбой. Разбой сярод белага дня. Адкрыты бандытызм. Я не бандіт, зноў сказаў Васіль. Не бандит. Ага. А може бандитський послугач? І не послугач, заперечив Василь. А ми усе помнім. Ми не забыли, як ви маслака водили под вокны советских депутатов. А яны ж заставили, обрез уткнули у живот. Василь готов был зараути от крыўды обрез, кто вам поверить, дурня узнашли. Вы же цяпер толькі масла, капякун ваш аб'явіўся зноў, распіразаліся. На законы савецкія плюяце. Думаеце, прамыслакоў усё дазволена. Опаўнаважаны гнеўна паківаў пальцам перад васілёвым тварам. Не, руки у вас кароткія. Савецкая ўлада не такіх уціхамірвала, не такіх абсякала. Зубрыч – С тым же пагрозай гневам загадаў: «Ідзіце, Ды чакайце, як мы вырашым. Ён заўважыў, што хлопец і не глядзіць на гуза, якія мірна дрэмлі. Крыкнуў след: «Каня забярыце! Васіль схамянуўся, паплёўся да гуза. радая, што допут скончыўся так хутка, што Васіля адпусцілі, хоць і бачыла, што сын вельмі ж паныла горбіцца, выцерла слёзы і сказала весела: «О, А я баялася, што барані Бог заарыштуе. А не пусціў і не мучыў доўга. Яна, відаць, хацела супакоіць сына, А добры ж ён кажуць, справядлівы ён, Кеп крывароты не дай бог, то пападзяржаў бы. Добрыя ж запякло Васілю ад матчаных слоў, што б яму на том свеце такому добраму не знаю што. Усе яны добрыя, справядлівыя такія. Няхай сарочка не чапае. О, глядзі, маслака прыплёў. У паслагучы маслаковы запісаў справядлівы такі помнім кажа не забылі не дакапаліся толькі але глядзі дакапаюцца выканаюць усё чаго і не было не было ніколі абы толькі захацелі выкапаюць набрэшуць а ты паспрабуй дакажы што гэта няпраўда ну як тут дакажаш такім ты Не бачыў Васіль, як дабраўся да згуменнай дарогі, пацёгся між восяцяў, гумна, у платоў, З-за чарнушкавых варот да яго кінуўся радасны володька з хведькам, Але Васіль нават не зірнуў на брата. Хведька адразу ж адстаў, паскакаў назад, а володька доўга ішоў мучкі, таіў у сабе турботу. Ну, ты даў яму, не вытрымаў, запытаўся володька ўжо каля павеці ну праўду ну даў что не зразумеў Васіль ну і этому карчу даў пытаўся хлопец Васіль зазлаваў ідзі ты спра... адумаўся даў канешне А вось я так і знаў узрадаваўся володька І ён сказаў захапленнем і зайздрасцю свайму брату: « Ты ж дужы! Прасачыўшы, як хлопец спляцецца да каня упаўнаважаны, доўгім позіркам зноў глядзеў на другога віноўніка бойкі. І паглядзеў ужо не так пільна, а з нейкай патаемнай вострай усмешачкай, за якой хавалася, як пачуў яўхім штосьці пагрознае. Упаўнаважаны, здавалася, гатоў быў нечым ударыць, У любы момант, але як і спачатку ён не спяшаўся, яму нібы было прыемна бачыць ахвяру, якой ўсё роўна няма куды дзецца. Няхай толькі паспрабуе, Я ж яму не дзятлік, аблаю яго для сябе я ў хім рыхтуючыся адбівацца ад усяго. Але рыхтаваўся ён дарма. Неўзабаве ён, як перад гэтым і дзятлік, быў у дужых руках таварыша упаўнаважанага. Зубрыч усміхнуўся ўжо адкрыта і сказаў з нейкім гуллівым папрокам: « А што ж ты гэта таварыш глушак? Кулачкамі права сваё абараняеш. Не ну я разумею вас, нават можна сказаць хвалю, за тое, што заступайся за сваё дабро, не даяце паслухмяна, як пакорлівае цялё. Ну гэта з пункту гледжання барацьбы за існаванне правільна. Трэба трымацца, ваяваць, за сваё права жыць пад сонцем, але ваяваць не кулачкамі. Нават калі яны такія, ну, як у вас, кулачкі, Ой, у наш час многа не даб'есся з імі. Гэта ж атавізм, аджыло ўжо. Тым больш што слова кулак цяпер не вельмі добра гучыць. Чым больш я ўхім слухаў яго, тым больш не разумеў, А што ж ён вярзе? Навошта? Разводзіць тут гэтую антимонію. У нерад завесці дурнім хочамо. Ці што? Ці не на гэтыя кулачки, з той жа гулівую смешачкай сказаў паўнаважаны, вы разлічвалі, калі гразіліся на сходзе і на вас управа ёсць. Гэта значыць на камісію па землеупарадкаванню, на прадстаўнікоў сельсавета, воласці у вас управа ёсць. Яухім насцярожыўся. О ты яно, Да чаго вёў ён? Ё. Кажа такое і смяецца, хоць бы што прызнайся да купячы, што і не выберася. Э, На тое мы табе адкажам, як трэба. Але адказаць не давялося, зубрач апярэдзіў, адказаў сам: « Не, На кулачки, А можа, я ведаю, ведаю. Вы спадзяваліся на савецкія законы. Савецкая ўлада не дасць у крыўду, працоўнага чалавека. Па савецкаму закону не паложана гэтага, адказаў Яўхім. Ну, што браць ад чалавека, што ён зарабіў сваім мазалём. Не паложана, пацвердзіў зубрач, не паложана па савецкаму закону. Упаўнаважаны хітра недаверліва хмыкнуў, гулліва засмяяўся. Брэшаце, ой, па вачах відаць, брэшаце, не ўмееце вы ілгаць. А вы мяне не разугрывайце, з годнасцю рэзка сказаў Яўхім. Не разыгрывайце. Я гэтых смешак не люблю. Не любіце. Ну што ж, пахвальна? Упаўнаважаны перастаў смяяцца. Ну хоць мне і даводзіцца жартаваць, а я таксама люблю сур'ёзныя размовы, сур'ёзных людзей. Будзем гаварыць, як сур'ёзныя, сталыя людзі, га? Спакойны, нібы задуменны, ён разам з тым уважліва глядзеў на Яўхіма, як бы хацеў дазнацца, што той думае на яго словы. Гэты нязводны позірк, трымаў Яўхіму ў насцярожанасці. Ну дык вось, калі вы згодны, я вам магу адразу і ясна заявіць. Мне добра вядома, што значыла ваша пагроза, у мяне няма ніякіх сумненняў у тым, на каго вы спадзеяцеся. Опаўнаважаны скоса павёў позіркам па полі і прыцішыў голас. Атаман маслак, Яўхім зніякавіў, але не выдаў выгляду. Бач падступае на кручок бярэ. Гэта ж ён з ГПУ. Па ўсім відаць, з ГПУ падасланы. Э, вы мяне не блытайце, сказаў Яўхім. Ну, калі вам так хочацца, то возьмите сабе гэтага гада. Тут ён убачыў, упаўнаважаны выслухаў з іроніяй ні аднаму слову не паверыў на спіне Яухіма лёг холад. Зная, мо штось гад. Хм, да вось як гад. У голасе ўпаўнаважанага пачуўся здзек. Быў друг, надзея, збавіцеля стаў гад. Якія ж зігзагі лёсу? Яўхім зноў пахаладзеў, і спакойна здзеклівай упэўненасцю паўнаважанага пераконвала. Ён знае, штосьці ж ён знае. Упаўнаважаны некаторы час помаўчаў, а потым сказаў з роздумам: « А увогуле, калі гаварыць па шчырасці, Мне ваша асцярожнасць зусім зразумелая. Ад гэтага небяспечнага тыпу цяпер трэба усяляк адхрышчвацца. Гэта бясспрэчна разумна. Асцярожнасць такога рода можа быць толькі на карысць, а між тым гад гэты цікавіўся вамі. Чуп. Яўхіма пранізала страхам. Гэта я прапаў. Вось гэта мне конец. Гэта ж маслак, Часта зваў яго чубам. Дык маслака не забілі, Ці жыў ён? Але ж як жа тыя чуткі, што забіты ён быў. Не знаю я яго, сказаў я ўхімубу, у вочы не бачыў нават, што вы кажаце ледь не бачыў. Цёмна было мусіць. Но ну, кажы, дзе вы сустрэліся апошні раз, спытаў паўнаважаны, калі гаварылі яго прыйсці, прыхадзіць таму сяму захвотнікаў да землеўпарадкавання, не каля могілак сустракаліся га? Рэшткі надзеі прапалі ў Яўхіма, Ён жа знае ўсё. Думаў ні адной душы і невядома, як дрыхвой, зацягнула яўхіму і ён думаў аж на табе знаюць і хто ўпаўнаважаны гпу лічы а хто ж гэта наплёў вам такого спытаў яўхім ўсё вядома адказаў упаўнаважаны А вось гэты дзяцел з якім я толькі не Э, што дзякуючы вам пазнаёміўся, калі не памыляюся быў у тую ноч нечаканым памочнікам, Гэта ж на яго вы так хітра навялі, ведае ці не ведае ён, каму павінен удзячны быць за тую ноч за юравіцкую каталашку, га? Усё гэта выдумка, абы не маўчаць, сказаў разбіты ўшчэнт яўхім. Адкуль ён узяўся маслак. Ён жа як у вас крос, скажы ты у воскросны нідзе-небудзь, а можа, у камеры турэмны ў іх сядзіць. Высачылі ды знянацку наскочылі, скруцілі руки, дапыталі, выказаў усё, што было, Прадаў. Пагібелі няма на чорта. Праз некаторы час апаўнаважаны раптам зазлаваў. Но я ўхім кінь, не мяліла хто, брыдка слухаць. Дарослы чалавек, Ён глядзеў на Яўхіма з пагардай. Ну ты ж бачыш, я ж усё ведаю. І вось у гэтай тайне для мяне няма нічога тайнага, усё яўнае, ўсё вядомае. Кінь лухту. Адкуль жа вы дазналіся пра это. Пайшоў на рызыку Яўхім. Хто ж гэта? выказаў вам. Ну гэта ўжо? О, бачу, дзелавая мужчынская размова, пахваліў паўнаважаны паведамі ў той, хто падарыў табе польскі карабін. Костка? Так бандыты часам велічалі альховага маслаковага супольніка. Ён адказаў зубрыч. А дзе ён спытаў яўхім ну жыве у дваіх за таманам а дзе лічы не ведаеш Яўхім пачуў што выплыў на паверхню з холоднага цёмнага дна дзе бачыў сябе ўжо тапельцам страх трывога праўда яшчэ жылі ў ім гнялі але ўжо не так як некалькі хвілін перад гэтым а Хто вы такі, я ж век бы і не падумаў, як бы павінаваціўся ён упаўнаважанаму. Усе цяпер не верыцца, Нек. Я, адказаў зубрач. Супрацоўнік вал выканкама. Прашу запомніць, савецкі служачы, сказаў ён. Ну вось, як зробім. На людзях мы незнаёмыя з вамиамі, Мы не толькі нічога не ведаем пра нейкага шчапенца па прозвішчу маслака или адзін аднаго дамовіліся. Я не ведаю вас вы мяне за выключэннем таго, што я меў непрыемную для вас сутычку як супрацоўнік валвы канкама. Ясна. Ясна, адказаў Яўхім. Не малы. Оось, глядзі, не забывай. Зубрыч загаварыў раптам мякчэй з давер'ем. Ну вось ведай таксама, цябе помняць, калі будзе неабходна, к табе прыйдуць. І ты павінен зрабіць, што належыць, ну што яшчэ якія пытанні. Ну яшчэ карысна вось што мець на ўвазе. Ты кажучы, ну кудравым штылем не адзін. М? Нас многа у сёлах, у мястэчку, у горадзе, за мяжой. Так так, многа, мы маўчым да пары. Да каманды, якая пачне ўсё, яна можа быць не скора, але яна будзе, калі прыйдзе гэтая пара, для нас пачнецца іншае сапраўднае жыццё, не жменька. Уся зямля навокал будзе наша. Поль, лес, лугі, усё будзе наша. Зубрыч захапіўся сваёй размовай і Яўхіму слухаць яе было, як добрую казку. І ў гэтай касцы Яўхіма надзялялі не палоскай нейкай, цэлымі абшарамі зямлі. Яе лясамі рабілі яго гаспадаром вялікага дома, кароўнікаў, стайняў, усяго свету. Яухіму было прыкра, што зубрач хутка перарваў гэту казку і суха, аддзяліўшы ўраз сябе ад яго, Яухіма загадаў: « Ну ось, зразумеў, А пакуль канспірацыі канспірацыі, калі выдасе каго-небудзь з нашага легіёна, ведай, галавы табе не знасіць, нідзе не ўхавайся. Вы это мне не гаварыце, пакрыўдзіўся Яўхі мне это лішняе. Зубрыч нібы не пачуў яго крыўды, заклапочана дзелавіта сказаў: Чалавек, які прыйдзе ад нас, спытаецца ў цябе. Ці не бачылі вы чорнага каня, што кульгае на заднюю нагу. Вось гэта будзе з нашых. Ясна. Ну ясна, адказаў Яўхім. Ну ты ўсё, усё запомніў. І ён сказаў: «Мы по-ранейшаму незнаёмыя. Я толькі гразіўся табе на полі. Помніш? Зубрыч холодна кіўком головы развітаўся і павёў вачым у бок сяла, коротко по-вайсковаму загадаў: «Ідзі. Я ўхім, ідучы побач са старым глушаком і сцяпанам, сказаў, што ўпаўнаважаны вельмі сварыўся за бойку, пагражаў нават судом і стары слоў не знаходзіў, клянучы ўпаўнаважанага. С клядьбою ён і адстаў ад Яўхіма і Сцяпана і пацягнуўся да натоўпу, што брыў на полі з меркаю. Could I? Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.